Beobia Donostia herri lasterketaren berrogeita mairugarren edizioa parte hartze handi batekin iraganda. Guztira, hogeita marmila korrikalari bainonkeio parte hartu dute. Aurten, lasterketan Kataluniako bandera ukari ikusi izan dira. Izan ere, Kataluniatik etorritako mila korrikalarik parte hartu dute. Hauetako batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu. Sergi, badalunatik etorri da, preso diren katalanen askatasuna aldarrikatzeko afitxa, erantzidu bere tixertaren gainean. Per nosaltres, o per la gran majoria dels catalans, és injust, i estem a favor de que els presos estiguen fora de les presons. ANC, Asamblea Nacional Catalana, Euskal Herria erakundeak, deituta eilgarretaratze bat burutu dute. Preso diren ordezkarik katalanen askatasuna aldarrikatuz. Begotxu ANC Euskal Herriako ordezkaria. Eh, salatu nahi deguna da, e, hain ere hori ez, e, demokrazia e, oso aula baita ja Espainian berez, eunta eh, e, barroita mabostaren aplikazioarekin, orain dikan eh, gehiago eh, kalitate, orain dikan txarragokoa da demokrazia hori, eskatzen nahi gehiana da e, dituztenak askatzea. ANC erakundeko kideek pozik agertu dira gaurko ekitaldiak izan duen harrerarekin. Ekimenak ikusmin handia piztu du eta korrikalari katalan eta gain Euskal Herriko parte hartzaile ugarik bat egin dute.